pri la altigio de la mar nivelo. En mia articolo de la pacinta semaino, mi mencies novan rapporton pri la tuttera varmigio, lau kiu, case de varmigio je 1,5 grado, dum la dudec unua iarcento, la mara nivelo pli altigius 10 centimetroin mal pli, ol se la varmigio atingus 2 gradoin. Hodiau mi volas paroli iu pli pri la altigio de la mara nivelo. En diversai pagioi de ne esperanta Wikipedia trovigas intralie lia jenai informoi. Ecte la industriigo, do ecte la comenzo de la tutera varmigio causita de la homo, la altigio de la mar nivelo clare pli rapidis dum la tuta dec oca iarcento, gi altigis nur je du centimetroi, dum la dec nova iarcento je ses centimetroi, cae dum la du deca iarcento je dec nau centimetroi. Inter 1900 cae 2010, gi altigis tiu iare average je 1,7 mm. Inter 1993 cae 2010, la jara altigio estis average iam 3,2 mm. Lau quelcae esplor resultoi, la marnivelo povas atingi gis la iaru 2100 altigion inter duonan cae du metroin. La tuttera varmigio causas la pli rapiden altigion principe pro du fenomenoi la expansio de la mara aquo cause de la varmigio de la oceanoi cae la degelo de glacieioi. Pri la menciitai nombroi mi havas duboin au demandoin. Se dum la dudeca iarcento la maro altigis ciu iare je 1,7 mm, en quardec jaroi gi altigis je 6,8 centimetroi. 6,8 como centimetroi ne shainas esti granda altigio. Cia mi visites la Brasila in plagio in antal quardec jaroi, neniu parolis pri la altigio, cae one ne perceptis problemoin cil la detruadon de construajoi au la falon de arboi proximai alla maro. Tamen, tio tutte shangiges dum la lasta jaroi. Ciu iare oni vidas plida detruado. La etendo de la plagioi mal pli grandigas, arboi, aparte cocosoi, falas cae mortas, pli cae pli da construagioi, muroi, domoi, restauratioi, hoteloi, estas mal construatai. Multai homoi jam perdis siain domoin. Cial tiu eblas, se la maro altigas nur je circa 3,4 cm ene de dudec jaroi. La respondo estas che ocasas multae tempestoi cae ec uraganoi, cae la ondoi igas pli altae cae fortae. Do la menciitae detruadoi ne estas causatae de la altigio de la mara aquo, sed de la ondoi. Tamen jes, Anca la alti jo de la marne velo es as por la homoi qui vivas in mal regionoi. En publicajoi cae document filmoi oni jam atentiges pri kelkai paradisae e pacifica in qui vi povas mal aperi sed anca o granda estas es aparte A parte la malricha landoi Bangladesho Egiptujo, Pakistano, Indonezio kai Tailando. Krom la multipliricha Nederlando. En Egiptujo quindec milionoi da homoi vivas en regionoi kiwi estus inundatai se la maro altigius je quindec centimetroi. Antone longe mi vidis in Tovo che ancao ricciai enlogiantoi dalla urbo Miami havas problemon pri la altigio de la maro. Proprietuloi de domoi, kiwi situas ce la bordo di canaloi, perdas monon, kiam ili volas vendi sian domon, char la valoro de nemoveblajoi in tio regiono multe mal pli altigis.